yogo ne materia ricciajo de la homaro. En la iaro 2014, la organizo de unuigintai nazioi declaris che la 21 de junio estas internazia tago de yogo. En la monato decembro 2016, UNESCO, la organizo de unuigintai nazioi por Educados scienzo cae culturo, declaris che yogo estas nemateria ricciajo de la homaro. Tion decidon faris la interregistara commissiono en iara consido ocasinta en Addis Abebo, Etiopuio. UNESCO pravigis sian decidon considerante che la practicado cae filosofio de yogo influis multe nombra in aspecto in della socioi, quiui inclusivas sanon, medicinon, educadon, cae artoin. Gi farigis la dec tria nemateria mon en hinduio, flanque de antiquae danzoi, budhanae cantoi, cae cuprae artajoi. La historio de yogo estas miliara gi estas disciplino quiu elvolvigis en hinduio en de hinduismo kai budhismo. diversae antiquae textoi pritractas gin en la hinda traditio inter alie bhagavad gita yoga liveras bonfarton lau corpa emocia kai spirita aspectoi La celo estas conduci la practicanton en staton de harmonio, pazzo, cae serenezzo, cun perfecta integrigio cun la extera mondo. Post trimonata regula exercigiado, oni iam ec perceptas gian efficetson. Post unu iaro, gi estas tute clara. En la moderna rapidema vivo, homoi malbone nutrigas kai vivas en malsaniga ritmo. Regula practicado de yogo alportas memconon, mildigas angoron kai streson, plibonigas corpan equilibron kai sintenon, plibonigas la imun capablon, la memoron, la mensan concentrigion, la flexeblezon cae forton de muscoloi, mildigas dorso doloroin, faciligas la dormadon cae la humoron. La exerzoi estas mal rapidae, cae oni emfasas la ritman profundan spiradon. La muscoloi devas giuste mal strecigi. Dume, la pensoi estas treinatai por meditado, cio bon faras alla cerbo. Existas plura spezoi de yogo, depende de la spirita aspiro de la practicanto. En occidento, la pleconata estas hata yogo, quiu celas principe la corpan sanon cae mensan tranquillezon, pere de specialae corpae sintenoi. Facte, la granda aspiro de ciu yogano estas la plenae sano cae serenezzo sen depende de religiae credoi.